Penkioliktas skirsnis 17 skyrius Robertas Velnes Remtis opera buvo jam parankiau, kad tą vakarą Karališkoje muzikos akademijoje turėjo įvykti didžiuliais iškilmės. Lavaseras pirmą kartą po ilgos lygos turėjo pasirodyti Bertranų vaidmenyje, o madingo kompozitoriaus kūrinys, kaip visada, patraukė puikiausią Paryžiaus visuomenę. Morseras, kaip ir daugelis turtingų jaunuolių, turėjo kėdę parterį prie pat scenos, be to jis visuomet būtų radęs vietą bet kurioje pažįstamų ložėje, neskaitant tos, į kurią jis turėjo teisę aukštuomenis jaunimo ložėje. Šato Reno kėdė buvo greta. Bošanas, kaip ir dera žurnalistui, buvo visos salės karalius ir galėjo sėdėti, kur norėjo. Ta vakarą Liusienas Debre turėjo ministro ložę – ir pasiūlė ją grafui de Morserui, kuris, atsisakius Mercedesai, perdavė ją Danglarui. Jam pranešęs, kad vėliau jis aplankys baronienį ir jos dukterį, jeigu tos damus teiksis priimti ložę. Damus, aišku, neatsisakė. Niekas taip netrūkšta veltui gauti ložiais kaip milijonieriai. Na, o Danglaras pareiškė, kad jo politiniai principai ir opozicijos deputatų padėtis neleidžia jam sėdėti ministro ložėje. Užtat baronienė parašė Liusienui laiškelį prašydama užsukti jos pasiimti, juk negalėjo jį važiuoti į operą viena su ežinį. Iš tikrųjų, jeigu tos damų sėdėtų ložėje dviese, tai turbūt visiems atrodytų peiktina. Bet jeigu panelė Danglar atvyks į teatrą su savo motina ir jos meilužiu, niekas nieko nesakys, tenka taikyti su visuomeniais prietarais. Uždanga pakilo kaip visuomet, salėje dar esant beveik tuščiai. Čia irgi toks mūsų aukštuomenys paprotys – pasirodyti teatre, kai prasidėjęs spektaklis. Taigi tie, kurie atvyko laiku, pirmo pjesės veiksmų žiūrėti ir klausyti negali. Jie tik dairusi į naujus žiūrovus ir girdi, kaip trinksi durys ir kalbasi žmonės. Šit kaip, tarė Alberas, pamatęs, kaip atsidaro vienus pirmų aukštų šoniniais ložiais durys. Šit kaip, grafienė G. Kas ta grafienė G? Paklausė Šato Renault. Koks nedovanotinas klausimas, baronė. Nežinote, kas ta grafienė G? Ak, tarė Šatoreno, turbūt ta pati žavingoji venecijietė. Taip. Tuo tarpu grafienė G pastebėjo Alberą ir šipsodamas linktelėjo, kai jis ją pasveikino. Jūs pažįstami? paklausė Šatoreno. Taip, atsakė Alberas. Francas Romoje mane supažindino su grafienė. Ar Paryžiuje nepadarytumėte man paslaugos, kurią Romoje jums padarė Francas? Mielai. Tyliau, riktelėjo kažkas iš publikos. Jaunuoliai plepėjo toliau visai nepaisydami, kad parteris nori klausytis muzikos. Ji buvo Marso lauke lenktynėse, tarė Šato Reno. Šiandien? Taip. Iš tikrųjų, šiandien buvo lenktynys. Jūs lažinotės? Tik iš 50 laidorų. Kas laimėjo? Nautilijus, aš stačiau už jį. Jojo tris kartus? Taip. Jis laimėjo žokėjų klubo prizą aukso taurę. Atsitiko net gana keistas įvykis. Koks? Nutilkit. Vėl kažkas jiems riktelėjo. Koks, pakartojo Alberas. Šias lenktynės laimėjo visiškai nežinomas žirgas ir raitelis. Kaip? Ogi šitkaip. Niekas netkreipė dėmesio į žirgą įrašytą vampus, o į raitelį įrašytą Jobo vardu – bet staiga visi pamatė nuostabų bėrą ristūną ir smulkutį raitelį. Teko įdėti jam iki šienės apie 20 svarų švinų, bet tai nesukliudė jam pralenkti per tris arklius Arielį ir Barbarą, kurie bėgo draugė su juo. Taip ir nesužinojote, kieno tas žirgas? Ne. Sakote, jis buvo įrašytas kokiu vardu? Vampos. Vadinasi, tarė Alberas, aš daugiau informuotas negu jūs, aš žinau, kieno jis. Nutilkit, trečią kartą sušuko kažkas iš parterių. Šį kartą pasipiktinimas buvo toks didelis, kad abu jaunuoliai pagaliau suprato, jog čia juos tildo. Jie atsigrėžė, ieškodami minioje to akiplėšus, bet niekas antrasik jų neaprikė ir jie vėl nusisuko į sceną. Tuo tarpu atsidarė ministro ložys durys ir ponia Danglar, jos duktė ir Liusienas Debri užėmė savo vietas. O, štai ir jūsų pažįstami, Vikonte, tarė Šato Reno. Kogi žiūrite į dešinę, jūsų ieško. Alberas atsigrėžė ir jo žvilgsnis sutiko baronienės danglar žvilgsnį. Ji vėduokliais krustelėjimu jį pasveikino. Na, o panelį Eženį vos malonėjo didžiulėmis juodomis akimis pažvelgti į parterį. Iš tikrųjų, brangusis, tarė Šato Reno, aš visiškai nesuprantu, kodėl jums nepatinka panelį danglar. Ji labai graži, nebent jos kilme jūs nepatenkintas, bet nemanau, kad ta aplinkybė jums labai rūpi. Taip, labai graži, atsakė Alberas, bet prisipažįstu, aš norėčiau švelnesnių, mielesnių, žodžiu, moteriškesnių grožių. Na ir šių dienų jaunuoliai nusistebėjo Šato Reno, kuris iš savo 30 metų aukštumo su Morsero elgėsi tėviškai. Jie visada visko nepatenkinti – Apsigalvokite, brangusis, jums siūlo sužadėtinę sutvertą pagal medžiotojos Dianus pavyzdį ir jūs dar niurnate. O aš norėčiau kažko panašaus į Miloso ar Kapujos Venerą. Medžiotoja Diana, amžinai apsupta savo nimfų, mane truputį gazdina. Bijau, kad manęs neištiktų akteono likimas. Iš tikrųjų, pažvelgusi tą merginą, beveik buvo galima suprasti jausmą, apie kurį kalbėjo Morseras – Panelė Danglar buvo graži, bet, kaip sakė Alberas, jos grožis buvo čiaurus. Plaukai labai gražūs, iš prigimties garbanuoti, bet jų garbanuose buvo jaučiamas tarsi priešinimasis norinčiai juos paliesti rankai. Jos akys, tokios pat juodos kaip ir plaukai po puikiais antakiais, kurių vienintelis trūkumas buvo tas, kad jie kartais raugdavosi, stebino tvirtos valios išraišką, paprastai nebūdinga moterų žvilgsniams. Nosis buvo tokia, kokią skulptorius mielai duotų Junonai. Tik burna buvo kiek didoka, bet puikus dantys dar labiau ryškino lūpas, labai įsiskiriančias bliškiame jaus veide. Pagaliau burnos kamputyje juodas apgamas truputį didesnis negu paprastai būna tie gamtos įgeidžiai, dar smarkiau pabrėžė ryštingą to veido charakterį, kuris šiek tiek gazdino morserą. Be to, eženį figūra derinosi su veidu, kurį bandėme prašyti. Ji, kaip sakė Šato Reno, buvo panaši į medžiotoją Dianą, bet jos grožis turėjo dar daugiau tvirtumo ir jėgos. Jeigu eženį įsilavinimas turėjo kokį nors trūkumą, tai nebent ta, kad kaip ir kai kurie išorės bruožai, jis būtų geriau tikęs kitos lyties žmogui. Jie kalbėjo keletų kalbų, gražiai piešė, rašė lėrašius ir kūrė muziką. Šituo menu ji ypač domėjusi ir studijavo jį su viena savo pensiono laikų drauge, jauna ir neturtinga, tačiau, kaip visi tvirtino, turinčia reikalingus duomenis, kad galėtų tapti puikia dainininkė. Vienas garsus kompozitorius, kai buvo kalbama, beveik tėviškai rūpinosi ją ir nuširdžiai mokė, tikėdamasis, jog ateityje jos balsas suteiks jai turtus. Žinodama, kad Luiza Darmyji tuo vardu buvo jaunoji dainininkė, kada nors galbūt dainuos scenoje panelį Danglar nenorėdavo rodytis kartu su ją visuomenėje, nors namie ją priiminėdavo. Tačiau, kad ir negalėdama džiaugtis bankininko namuose nepriklausomus draugiais padėtimi, Luiza vis dėlto buvo kažkas daugiau negu paprasta mokytoja. Pasirodžius ložė Japonijai Danglar po valandėlės uždanga nusileido ir per pusvalandžio pertrauką buvo galima pasivaikščioti foje arba aplankyti ložėse pažįstamus. Todėl parteris beveik ištuštėjo. Morceras ir Šato Renu vieni iš pirmųjų paliko savo vietas. Pone Danglar pagalvojo, kad Alberas taip skuba jaus pasveikinti ir pasilenkė prie dukters, norėdama ją įspėti, bet tik papurtė galvą ir nusišypsojo. Tuo pat metu – Tarsi patvirtindamas eženinę pasitikėjimą, Morseras pasiraudė pirmo aukšto šoninėje ložėje. Tai buvo grafienės G ložė. A, štai ir jūs, ponas keliautojau, tarė ji duodama jam ranką, nuširdžiai kaip sena pažįstama. Labai džiaugiuosi, kad mane pažinote, o svarbiausia, kad aplankėte mane pirmą. Patikėkite, grafienė, atsakė Elberas. Jei būčiau žinojęs, kad jūs Paryžiuje, ir jei man būtų kas pasakęs jūsų adresą, nebūčiau taip ilgai laukęs. Bet leiskite jūsų pažindinti. Štai mano draugas, baronas Šato Reno, vienas iš nedaugelio Prancūzijoje likusių aristokratų. Jis ką tik man sakė, kad jūs buvote Marso lauke lenktynėse. Šato Reno nusilenkė. O jūs ar buvote lenktynėse? Susidomėjusi paklausė jį grafienį. Taip, ponė. Tai gal man pasakytumėte, gyvai kalbėjau ji, kienų buvo tas žirgas laimėjęs žokėjų klubo prizą? Nežinau, atsakė Šato Reno. Visai neseniai aš klausiau to paties Alberą. Ar jums tai labai svarbu, grafienė? paklausė Alberas. Kas? Sužinoti, kas žirgo savininkas. Nepaprastai, įsivaizduokite, bet gal jūs žinote, Vikonte? Grafienė, jūs norėjote kažką papasakoti, jūs pasakėte, įsivaizduokite. Taip, įsivaizduokite, tas puikus bėras ristūnas ir tas žavus mažas raitelis rausvais drabužiais. Iš pirmo žvilgsnio sužadino man tokią simpatiją, kad aš iš viso širdies troškau jiems sėkmės, tarsi būčiau pastačiusi už juos pusę savo torto. O kai pamačiau, kad jie pirmieji, kad pralenkė kitus per tris arklius, aš taip apsidžiaugiau, jog ėmiau ploti tartum beprotį. Įsivaizduokite, kaip nustebau, kai grįžusi namo, sutikau ant laiptų mažą įraitelį rausvais drabužiais. Pamaniau, kad laimėtojas matyt gyvena tame pačiame name kaip ir aš. Bet kai atidariau savo svetainiais duris, man iš karto į akis krito aukso taurė, kurią šiandien laimėjo nežinomas arklys ir nežinomas raitelis. Taurėje buvo raštelis. Grafieniai G. Lordas Rutvenas. Viskas aišku, tarė Morseras. Kas aišku, ką jūs norite pasakyti? Noriu pasakyti, kad tai tas pats Lordas Rutvenas. Koks Lordas Rutvenas? Augi mūsų vampyras, kurį matėme Argentinos teatre. Nejaugi, sušuko grafienė, argi jis čia? Taip, ir jūs matote su juo, priiminėjate jį pas save, lankote jį. Jis mano artimas draugas ir net ponas Šato Reno turi garbės jį pažinti. Kodėl manote, kad jis laimėjo prizą? Jo arklys įrašytas Vampus vardu. Na ir kas iš to? Argi neatsiminate, kuo vardu buvo garsusis plėšikas, kuris mane buvo pasigrobęs? Taip, tiesa. Iš kurio rankų grafas mane stebuklingai išgelbėjo? Puikiai atsimenu. Jis buvo vardu Vampa. Dabar matote, kad tai jis. O kodėl jis atsinti man tą taurę? Pirmiausia, grafienė, todėl, kad aš jam, galite manim tikėti, apie jūs daug esu pasakojęs paskui dėl to, kad jis tikriausiai labai džiaugiasi sutikę savo tėvinainę ir buvo laimingas, kad ta rodo jam palankumą. Tikiuosi, kad jūs nieko nepasakojate apie tas kvailystės, kurias plepėjome apie jį. Tiesą sakant, negalėčiau prisiekti ir kad jis dovanojo jums tą taurę lordo Rutveno vardu. Bet tai juk siaubinga, jis pradės manęs neapkesti. Argi jo poelgis liudija, kad jis jūsų nemėgsta? Prisipažįstu, ne? Na, matote. Vadinasi, jis Paryžiuje? Taip. Ir kokį įspūdį padarė? Visi apie jį kalbėjo savaitę, pasakė Alberas. Paskui įvyko Anglijos karalienės vainikavimas ir panelis Mars deimantų vagystė ir visi kalbėjo tik apie šitai. Mano mielas, tarė Šato Reno, iš karto matyti, kad grafas jūsų draugas ir jūs į jį atitinkamai žiūrite. Netikėkite juo grafienę, Paryžiuje visi tik apie grafą Montekristą kalba. Pirmiausia, jis padovanojo poniai Danglar porą arklių, kainuojančių 30 tūkstančių frankų. Paskui išgelbėjo ponios de Vilfor gyvybę. Paskui, kaip atrodo, laimėjo žokėjų klubų prizą. Nors ir kažin ką sakytų Morseras, aš tvirtinu atvirkščiai. Ir dabar visi susidomėję grafu ir visą mėnesį tik apie jį kalbės, jeigu jis ir toliau dėsis keistuoliu, o toks elgesys matyt įprastinė jo maniera. Galimas dalykas, tari Morseras. Beje, o kasgi užėmė buvusią Rusijos ambasadoriaus ložę? Kokią, paklausė grafienė. Pirmame aukšte tarp kolonų, man rodos, ji visiškai atnaujinta. Iš tikrųjų, tari Šatoreno, ar buvo joje kas nors per pirmąjį veiksmą? Kur? Toje ložėje? Ne atsakė grafienė, aš nieko nepastebėjau. Taigi, toliau kalbėjo ji, grįždama prie nutrauktų pokalbių. Jūs manote, kad jūsų grafas Montekristas laimėjo prizą. Esu tikras. Ir jis man atsiuntė taurę, be jokios abejonės. Bet aš su juo nepažįstama, tarė grafieniai, labai norėčiau gražinti jam taurę. To nedarykite. Jis atsiūs jums kitą iškaltą iš grino safyro ar išskaptuotą iš rubino. Jis visada taip elgesi, tenka su tuo apsiprasti. Tuo tarpu skambutis paskelbė, kad prasidės antras veiksmas. Alberas atsistojo, norėdamas grįžti į savo vietą. Ar jūs dar pamatysiu? paklausė grafieniai. Per pertrauką, jeigu leisite, užeisiu pasiteirauti, ar negalėčiau būti ko nors jums naudingas Paryžiuje. Ponai, tarė grafieniai, šeštadienių vakarais aš namie savo draugams, Rivoly gatvėj 22, prašau aplankyti. Jaunuoliai nusilenkė ir išėjo. Įėję į parterį, jie pastebėjo, kad visa publika stovi įsmeigusi akis į vieną salės tašką. Jie pažvelgė ten ir pamatė buvusioje Rusijos pasiuntinio ložėje, ką tik įėjusi 35 ar 40 metų poną juodais drabužiais, kartu su mergina vilkinčia rytietiškų kostiumų. Ji buvo nuostabiai graži, o kostiumas toks prabangus, kad, kaip jau sakėme, visų žvilgsniai iš karto nukrypo į ją. Taigi čia Montekristas su savo graikė, tarė Alberas. Iš tikrųjų, tai buvo grafas ir Haidai. Nepraėjus nevalandėlį Haidai patraukė į save ne tik parterio, bet ir visos žiūrovų salės dėmesį. Moterys stojosi savo ložėse, norėdamos pamatyti, kaip srūva po sėtyno ugnimis žėrinti deimantų kaskada. Per visą antrą veiksmą buvo girdėti prislopintas gaudesys, rodas, kad susirinkusi minę apstulbusi ir sujaudinta. Niekas negalvojo tyliai sėdėti, ta mergina tokia jauna, tokia graži, tokia akinanti buvo nuostabiausias reginys. Šį kartą Alberui duotas ženklas aiškiai bylojo, jog baronienė Danglar pageidauja, kad kitą pertrauką jis ateitų į jos ložę. Alberas buvo pernelyg gerai išauklėtas, kad verstų kitus laukti, kai jam aiškiai buvo parodyta, jog jo laukiama. Užtat veiksmai pasibaigus, jis pasiskubino užlipti į ministro ložę. Jis nusilenkė abiem damom ir paspaudė ranką debre. Baronienė sutiko jį žavingai šipsaudamasi, o eženy, kaip visada, šaltai. Mielasis, tar jam debre, jūs matote prieš save žmogų apimta didžiausios nevilties ir šaukinti jūs į pagalbą. Baronieniai užbėri mane klausimais apie grafą ir reikalauja, kad aš žinočiau, kaip jis, iš kur jis ir kur vyksta. Garbiai žodis, aš ne Kaliostras ir norėdamas kaip nors įsipainioti pasakiau. Klauskite Morserą, jis pažįsta Montekristą kaip savo penkis pirštus. Ir štai jūs pakvietė. Tai neįtikima, tarė baronieniai, kaip galima turėti pusės milijonų slaptą fondą ir taip nieko nežinoti. Baronienė, atsakė Liusienas, Prašau patikėti, kad jeigu aš turėčiau savo žinioje pusę milijono, jį panaudočiau kam nors kitam, o ne rinkti žinioms apie grafą Montekristą, kuris, mano manimu, turi tik tą nuopelną, kad yra turtingas kaip du nabobai. Bet aš užleidžiu vietą savo draugui Morserui, kreipkitės į jį, nes aš daugiau nieko nežinau. Vargu ar nabobas būtų atsiuntęs man porą arklių, 30 tūkstančių frankų vertės su keturiais deimantais ausyse po 5 tūkstančius frankų. Daimantai jo aistra, nusijokė Alberas. Man rodos, kad jis kaip potiomkinas visada prisikimšęs jų kišenės ir svaido lyg nikštukas akmenukus. Kur nors jis rado perlų kasyklą, tari ponė Danglar. Ar žinote, kad jis turi neribotą kreditą barono bankė? Ne, nežinojau, atsakė Alberas, bet šitai manęs nestebina. Jis pareiškė ponui Danglarui, kad ketina gyventi Paryžiuje metus ir išleisti šešis milijonus. Reikia manyti, jog tai persų šachas keliaujas inkognito. O kokia graži ta moteris, tari Eženį. Jūs pastebėjote, ponas Liusienai? Iš tikrųjų, panelė, jūs vienintelė iš mano pažįstamų moterų, kuri palankiai atsiliepia apie kitas moteris. Liusienas įstatė į akį monoklį. Žavinga, pareiškė jis. Ar jūs, Vikonte de Morserai, žinote, kas ta moteris? Žinau apitikrai, panelė, kaip ir viską, kas liečia paslaptingą asmenį, apie kurį kalbame, tarė Alberas atsakydamas į atkaklų klausimą. Ta moteris graikė. Jos tautybė matyti iš jos kostiumo. Tai, ką jūs mums sakote, žino jau visa publika. Labai apgailestauju, kad aš toks nemokšiškas čičeronį, tarė Alberas. Ir turiu prisipažinti, jog tuo mano žinios ir baigėsi. Žinau dar tai, kad ji muzikė, Kartą pas grafą pusryčiaudamas girdėjau guslių garsus, o jomis be jos daugiau niekas negalėjo groti. Tai tas jūsų grafas ir svečius priiminėja, paklausė ponė Danglar. Ir labai prabangiai, tikėkit manim. Reikia paraginti Danglarą surenkti pietus arba kokį balių, kad jis paskui mus atsikviestų. Jūs vyktumėte pas jį? Juokdamasis paklausė Debre. O kodėl ne, draugė su vyru? Bet jis viengungis, tas paslaptingas grafas. Juk matote, kad ne, savo ruoštų nusijuokė baronienį, rodydama gražiąją graikę. Ši moteris vergiai. Jis mums pats tai sakė. Prisimenate, morserai, per jūsų pusryčius. Ji labiau panaši į princesę, tarė baronienį. Ar netiesa, mielas Liusienai? Iš tūkstančių ir vienos nakties įterpė Alberas. Sutinku, bet kas padaro princese, mano mielas? deimantai, o ji visai jais nusakstyta. Jų net per daug tari eženį, be jų būtų gražesnė, nes tuomet būtų matyti puikus kaklas ir žavingos rankos. Ak, tie menininkai, pasakė ponė Danglar, žiūrėkite, jį jau susižavėjau. Mėgstu viską, kas gražu, atsakė eženį. Tuomet ką jūs pasakysite apie grafą, paklausė Debre. Mano supratimu, jis irgi gana gražus. Grafas? tari Eženy, tarsi iki šiol jai nebuvo atėję į galvą žvilgtelėti į jį. Grafas per daug išbliškęs. Grina teisybė, tari Morseras. Kaip tik tas jau bliškumas mus ir domina. Žinote, grafienė G tvirtina, kad jis vampyras. Argi grafienė G jau grįžo? paklausė baronienė. Ji sėdi šoninėje ložyje, mama, tari Eženį, beveik prieš mus. Matote, ta moteris nuostabiais auksiniais plaukais, tai ji. Taip, matau, tari ponė Danglar. Žinote, ką jums reikėtų padaryti, morserai? Įsakykite, baronienė. Jums reikėtų aplankyti savo grafą Montekristą ir atvesti jį pas mus. O kam? paklausė Eženį. Reikia pasikalbėti su juo, argi tau neįdomu jį pamatyti? Nei kiek. Keista mergiauti, sumurmėjau baronieniai. Tikriausiai jis ir pats ateis, tarė Alberas. Štai jis jūs pamatė baronienė ir jums lenkėsi. Baronienė, žavingai šipsaudamas, atsakė į grafų nusilenkimą. Gerai, tarė Morseras, pasiaukoju. Palieku jūs ir pažiūrėsiu, ar negalima su juo šnektelėti. Nueikite į jo ložę, tai labai paprasta. Bet aš nebuvau supažindintas. Su kuo? Su gražiaja graikė? Bet sakote, kad ji vergi. Taip, bet jūs tvirtinate, kad ji princesė, o gal pamatęs, kad ateinu jis išeis. Galimas dalykas, eikite. Einu. Morseras nusilenkė ir išėjo. Iš tikrųjų, kai jis ėjo pro grafo ložę, jos durys atsidarė ir išėjo Montekristas. Grafas pasakė arabiškai keletą žodžių Ali, kuris stovėjo koridoriuje, ir paėmė demorserą už parankės. Ali uždarė duris ir atsistojo prie jų. Koridoriuje aplink nubijėti susirinko visą minę. Iš tiesų, pasakė Montekristas, jūsų Paryžius labai keistas miestas ir jūsų paryžiečiai savotiški žmonės. Atrodo, kad jie pirmą kartą mato nubijėtį. Pažiūrėkite, kaip apspito vargšą Ali, kuris nesupranta, kas čia dedasi. Drįstu jūs patikinti, kad jeigu paryžietis atvyks į Tunisą, Konstantinopolį, Bagdadą ar Kairą, aplink jį niekur nesusidarys miniaus. Rytų žmonės supratingi, žiūri tik į tai, į ką verta žiūrėti. Bet tikėkite manim, Ali turi tokį pasisekimą vien dėl to, kad priklauso jums, o jūs dabar madingiausias žmogus Paryžiuje. Iš tikrųjų? O kam turi būti dėkingas už tą laimę? Tik savo pačiam. Jūs dovanojate tūkstančių luidorų vertės žirgus, jūs išgelbstite karališkųjų prokurorų žmonoms gyvybės. Majoro Breko vardu siunčiate į lenktynės grinakraujus žirgus ir raitelius didumus su ligmaža beždžionyte. Pagaliau laimite aukso taures ir siunčiate jas gražioms moterims. Koks velnes jums pasakojo tas visas kvailystės. Pirma – Pone Danglar, kuri baisiai trokšta matyti jūs savo ložėje, arba tiksliau, kad kiti jūs ten matytų. Antra, Bošanų laikraštis. O trečia, mano paties nuovokumas. Kam pavadinote savo žirgą vampą, jei norite likti inkognito? Taip, tikrai tari grafas pasielgta neatsargiai. Bet sakykite, argi grafas de Morseras nelanko operos? Aš ieškojau jo akimis, bet niekur nemačiau. Šiandien jis bus. Kur? Manau, kad baronienės ložėje. Ta žavinga būtybė matyt jos duktė? Taip. Leiskite jūs pasveikinti. Alberas nusišypsojo. Apie tai smulkiau pakalbėsime kitą kartą. Kaip jums patinka muzika? Kokia muzika? Ta, kurią dabar girdėjome. Puiki muzika, ypač turint galvoje, kad ją sukūrė žmogus, o groja dvikojai ir besparniai paukščiai, kaip sakė vėlionis Diogenas. Šitai brangus grafė peršasi mintis, jog panorėjęs jūs galite lepinti savo ausį dešimties angelų chorų dainavimu? Nedaug apsirinkate vikonte. Kai noriu pasiklausyti žavingos muzikos, kokios niekados nėra girdėjusi mirtingojo ausis, aš užmingu. Kągi, tuomet jūs patekote į labai tinkamą vietą. Miegokite į sveikatą, brangus grafė, opera tam ir sugalvota. Ne, tiesą sakant, nuo jūsų orkestrausise spengia. Norint užmigti tuo miegu, apie kurį jums kalbu – man reikia ramybės ir tylos ir be to tam tikro pasiruošimo. Garsiojo hašišo? Taip, Vikonte. Kai norėsite paklausyti muzikos, ateikite pas mane vakarienys. Aš jau girdėjau ją pas jūs pusryčiaudamas, pasakė Morseras. Romoje? Taip. A, tai buvo Haidais guslės. Taip, vargšiai tremtiniai kartais prasiblaško skambindama man savo tėvynės dainas. Alberas daugiau neklausinėjo, nutilo ir grafas. Tuo metu pasigirdo skambutis. Jūs man atleisite, tari grafas eidamas į savo ložę. Ką jūs? Prašau perduoti grafieniai G jos vampyro sveikinimus. O baronieniai, pasakykite, kad jeigu ji leis, šį vakarą aš užsuksiu pareikšti jai pagarbos. Prasidėjo trečias veiksmas. Per šį veiksmą grafas de Morseras, kai buvo pažadėjęs, atvyko į ponios Danglar ložę. Grafas nebuvo iš tų žmonių, kurie sukelia audrą žiūrovų salėje. Užtat jau pasirodymo niekas ir nepastebėjo, tik tie, kurie sėdėjo toje pačioje ložėje. Montekristas vis dėlto pamatė jį ir šyptelėjo. O Haidai vos tik pakilus uždangai, nieko nebematė aplinkui. Kaip ir visas nuoširdžias būtybės, ją žavėjo viskas, ką jį girdėjo ir matė scenoje. Trečias veiksmas praėjo kaip visada – Balerinos Noble, Žiulija ir Lerų pašauko įprastinį savo šaukį. Robertas Marijus metė iššūkį Grenados princui. Pagaliau didingas karalius, laikydamas už rankos dukterį, apėjo sceną, norėdamas parodyti žiūrovams savo aksominę mantiją. Paskui uždanga nusileido ir publika įsisklaidė po foje ir koridorius. Grafas išėjo iš savo ložės ir po valandėlys pasirodė baronienės danglar ložėje. Džiugiai nustebusi baronienį šūktelėjo. Ak, pagaliau ateinate, grafė. Aš taip nekantravau išreikšti žodžiais padėką, kurią jums pasimčiau laiškeliu. Baronienė, argi dar prisimenate tokį menknikį, aš jau seniai jį užmiršau. Taip, bet negalima užmiršti, grafė, kad kitą dieną jūs išgelbėjote iš pavojaus gerą mano draugę ponę de Vilfor, o tas pavojus jai grėsi kaip tik dėl tų pačių žirgų. Ir tą kart, ponė, aš nenusipelniau jūsų dėkingumo. Ta paslauka ponė Devilfor turėjo garbės padaryti mano nubijėtis Ali. O mano sūnų iš Romos plėšikų rankų išplėšė taip pat Ali, paklausė grafas de Morseras. Ne, grafė, atsakė Montekristas, pausdamas ranką, kurią jam buvo padavęs generolas. Ne, šį kartą priimu dėkingumą, bet jūs jį jau pareiškite, aš išklausiau ir tiesą sakant man drovu, kad vėl tai prisimenate. Prašau suteikti man garbę baronienę supažindinti su savo dukterimi. Ji jau pažįsta jūs, bet iš vardo, nes štai jau kelios dienos tik apie jūs mes ir te kalbame. Eženy, tarė baronienė kreipdamasi į dukterį, čia grafas Montekristas. Grafienė nusilenkė, panelė Danglar linktelėjo galvą. Su jumis ložėje sėdi nuostabi gražuoliai, tarė Eženy, ji jūsų duktė grafė? Ne, panelė, atsakė Montekristas, nustebintas begaliniu naivumu arba nepaprastu pasitikėjimu savim. Tai nelaiminga graikį, aš jos globėjas. Kuo jį vardu? Haidį, atsakė Montekristas. Graikį, sumurmėjo grafas de Morseras. Taip, grafė, tarė jam ponė Danglar, sakykite, ar Ali iš Tebelino rūmose, kur jūs taip šlovingai tarnavote, jums teko kada nors matyti tokį nuostabų kostiumą kaip jūs. Tai jūs tarnavote Janijoje grafė? Paklausė Montekristas. Buvau pašus kariuomenės generolas inspektorius, atsakė Morseras, ir neslėpsiu. Už tą nedidelį savo turtą, kurį turiu, esu dėkingas garsaus albanų valdovo dosnumui. Betgi pasižiūrėkite į ją, primiktinai prašė ponė Danglar. Kur ji? smurmėjo Morseras. Štai, tarė Montekristas. Ir Padėjęs ranką grafui ant pėties, jis išsilenkė su juo per ložės kraštą. Tuo metu Haidį, kuri akimis ieškojo grafo, pastebėjo išbliškusi jo veidą šalia morsero, kurį jis laikė apkabinės per petį. Tas vaizdas merginai padarė siaubingą įspūdį. Ji truputį pasilenkė į priekį, tartum norėdama įsisirpti į juos akimis, paskui tučto jau atsilošė, vos girdimai reiktelėjusi. Ta jos riktelėjimą vis dėlto išgirdo artimiausi kaimynai ir Ali, kuris bematant atidarė duris. Žiūrėkite, tarė Eženį, kas atsitiko jūsų augintiniai grafė, atrodo jai bloga. Iš tiesų, atsakė grafas, bet nebijokite. Haidai labai nervinga, užtat be galo jautri visokiems kvapams. Nepatiko jai kvapas, žiūrėk jau ir nualpo. Bet toliau kalbėjo grafas, išsijimdamas iš kišenės buteliuką, turiu jai nuo to vaistų. Nusilenkęs baronienį ir jos dukteriai, dar kartą paspaudęs ranką grafui ir debre, jis išėjo iš ponios danglar ložiais. Grįžęs į savo ložę, grafas rado Haidą dar labiau išbliškusią. Vos tik jis įėjo, ji griebė jam už rankus. Montekristas pastebėjo, kad merginos rankos dreignos ir šaltos kaip ledas. Su kuo tu ten kalbėjai, ponė? paklausė ji. Su grafu de Morseru, atsakė Montekristas. Jis tarnavo pas tavo tėvą ir sakė esas dėkingas jam už savo turtą. Niekšas, sušuko Haidį. Tai jis pardavė mano tėvą turkams, o jo turtas išdavimo kaina. Nejaugi to nežinojai, brangus ponė. Kažką girdėjau apie tai epyre, atsakė Montekristas, bet visų tos istorijos smulkmenų nežinau. Eime, vaikuti. Tu man viską papasakosi, turbūt tai labai įdomu. Taip, taip, eime. Man rodos, aš mirsiu, jei ilgiau pasiliksiu netoli to žmogaus. Haidai to jau atsistojo, susisupo baltų kašmyro skraiste, išsiuvinėta perlais ir koralais, ir skubiai išėjo iš ložiais tuo metu, kai uždanga kilo. Žiūrėkite, šis žmogus nieko nedaro kaip visi, tari grafienė G. Alberui, kuris vėl grįžo pas ją. Jis susikaupęs išklauso Roberto trečią veiksmą ir išeina kaip tik tuo metu, kai prasideda ketvirtasis.